та не тремти, бо тоді пропадає вся радість цього бандитського вчинку. Хочеш випити? У мене є коньяк. Я сама не люблю, ти знаєш, але приготувала на всяк випадок, щоб було. Ну, як у всіх банальних коханців. Тепер так ведеться. Коханця ще треба й підпоїти. Він теж почував огиду до коньяку, але й якусь важку спрагу. Випив, скривився, аж махнув рукою. Але йому одразу ж полегшало. Він відчув себе вільніше. Ірина не пила, дивилася на нього, усміхалася, і бентежна радість переповнювала її. Вона почувалася непомірно щасливою. І уявилося їй щастя, як велика, велика золота куля, дуже коштовна, тільки й крихка, така, що може щомиті надщербитися. Їй теж ходив по серцю страх, але він так перемішався з радістю, аж їй померкло в очах. Зненацька вірші за спиною заторохтів дзвоник. Сергій шарпнувся. А Ірина заспокійливо махнула рукою і показала на телефон. Дзвоник не вгавав, і вона взяла трубку. Телефонувала якась її подруга. Ірина розмовляла і грала до нього очима. Мовляв, ото коли б могла побачити мене зараз. Не повірила б зроду і ще щось таке, чого він відгадати не міг. Поклала трубку і тепер мовчки дивилася на нього. Радість стискала їй серце, туманила погляд, і тривога ходила в грудях, торкала в душі неводимі струни. Тривога за нього, отакого доброго, ніякового, зляканого а її не лякало ніщо. Вона була ладна взяти його під руку і піти по червоній килимовій доріжці коридора і йти без кінця. І нехай дивляться всі, нехай кажуть, що хочуть. Її несла якась дивовижна відчайдушна хвиля, і вона не боялася нічого. Готова була піти в ім'я своєї любові проти всього світу. Ти таки божевільна, ще раз сказав він, але вже трохи спокійніше. Кохання це і є божевілля, усміхнулася вона. Божевілля і страх. Без страху воно має меншу вартість, без страху і ще без чогось. Без чого? Я сказала не про цей страх. Ти розумієш? Я оце ждала тебе і думала. Мільйони людей кохали до мене, справжні красуні і просто такі, як я, тисячі світів. Ми всі захоплюємося коханням Джульєтти і не знаємо, яке було те кохання ми найдужче шануємо подвиг в ім'я кохання. А я, а ми для чого? Це найбільше в світі чудо, любов. Про неї ніхто нічого не знає. І через те, мабуть, вона і така, і світ на ній тримається. І все-таки для чого вона? Чому вона? Для чого ми? Скажи. Він знизав плечима, розглядався по кімнаті, мабуть, не надаючи великої ваги її словам. Я будувати. Що? Для чого? Для себе. І засміявся тихенько. Боже мій, притисла вона до грудей руки. Боже мій, яке це щастя, що я зустріла тебе.